سؤال أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ الله أكبر مزول فضيلة الشيخ هذا سائل يقول msemaji huyu muulizaji anauliza naqra wa nasma'u an murji'ati alfuqaha tunasoma kwenye maandiko na tunasikia kadhalika kutokamana au kuhusiana na watu wanaoitwa murji'ati alfuqaha faarju tawdiha dhalik tutaraji kuwekewa wazi jambo hilo جواب مرجئة الفقهاء أو مرجئة أهل السنة مرجئة وأهل السنة هم الحنفية لما حنفي لأن عندهم أن الإيمان قول باللسان وسباب فواوها وما حنفي كما إيماني قول باللسان نكتمك قولين واعتقاد بالقلب نكويتك ميوني وأما العمل أما متين فيقولون ونسمع إنه لا يدخل في حقيقة في حقيقة الإيمان متين هيا ينجيك كحقيقة إيمان لكنه شرط أو مكمل للإيمان لكن شرطي آه، أو نكتك في نافيو إكملش إيمان ولذلك سموا بالمرجئة ليمان وكيت مرجئة لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان وسبب واو آه، وما يسبريش متين كتوك كتك اسم يا إيمان wasumu bimurji'ati alfuqaha wakaitwa murji'ati alfuqaha murji'a wa mafuqaha au murji'atu ahli sunna murji'a wa ahli sunna wala shaka anna hadha khata na hakuna shaka kwamba hili ni kosa almuhimu annahum akhafu anwa'i almurji'a muhimu kwamba wao wana nafuu zaidi ukilingamanisha na aina za murji'a wengine hawa kidogo wana uangalau falmurji'atu ala arba'ati anwa' Murjia wamegawika sehemu kuu nne: sharrul anwa'i wa aqbahuha aljahmiyah, shari ya aina zote na walio wabaya zaidi ni aljahmiyah, ni majahmi alladhina yaquluna, wanaosema al-imanu mujarradu al-ma'rifatu mujarradu al-ma'rifati fil qalbi, imani ni ni maarifa tu kwenye moyo, walau lam yusaddiq hata kama mtu hatosadikisha ukujua tu kwamba una Mola kaamini jua hilo basi hadha sharru irja irja mbaya kabisa ni ya aina hii athani aina ya pili man yaqul ni murji'a wa wale wanaosema al-iman huwa al-i'tiqad bil qalb imani ni kuitakidi kwa moyo fakat peke yake duna nutqi bil lisan pasina kutamka kwa ulimi wa hadha qawlu al-ash'ariyah نهيني قولي أشاعرة الثالث أين ناتاتو الذين يقولون نوال ونسمى الإيمان هو النطق باللسان إيمان نكتمك قوليم ولو لم يعتقد بالقلب حتى كام حتى يتكيد كوني مويو وهذا قول الكرامية نهيني قولي كرامية قولي كنافك ونافك اندو بني منبهايا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم النوع الرابع أين ينه الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان إيمان نكتكيد كموي نكتمك قولين وهؤلاء هم الحنفية نهاوا ديوما حنفي سؤال هل من الكفر موالاة الكفار جيني كتكمام يككفير كوابين مكفيري الجواب موالاة الكفار محرمة وباطلة kuwapenda makafiri na kuwafanya ni masahiba, kuwafanya kuwa ni marafiki, kuwasaidia. Yote hii inaingia kwenye maana ya muwala, wanusuru, kuwasaidia. eh, muharramatun, jambo la haramu, wa batilatun, jambo la batili. Wa idha ahaba ma hum alayhi min alkufri, na akipenda zile kufru walizokuwa nazo akawa anazipigia makofi, anazishangilia, anazipigia chapuo, sara kafira, anageuka anakuwa ni kafiri tayari. hata kama hakutofa msalaba سؤال أثابكم الله سائل يقول مولزاجي أنوليزا قول المؤلف رحمه الله قول يا شيخ رحمه الله في ثلاثة أصول كتمسجنتاته إنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث كما نواجب وكل مسلم وكيومنا مسلم وكيك كجفونز مسألة هاي متاتو هل هذه الثلاث مسائل هي الحد الواجب تعلمه في العقيدة جي مسألة هاي متاتو مليشو كيكوم وشواجيب كجفونز عمدية كتكمان بوي عقيدة الجواب هذه من أهم مسائل العقيدة yale matatu ni katika masaili muhimu sana katika masaili ya aqida ambayo nina nini nina nini maarifatu llahi wa maarifatu nabiyihi wa maarifatu dini lislami bil adilla zid ma الجواب هذه من أهم مسائل العقيدة هاي نكتك مسائل مهم السانة يا عقيدة لكن ياكو من جينة إلى يعني زيدي سؤال أثابكم الله الله أقول لبني ثوابه البعض ممن يشاهد المباريات بعض يوالون وشهودية مبيرة مشندانو يكي مبيرة yataakharu an salati aljamaa kuchelewa kuswali swala za jamaa wadhālika hatta la yafutahum shay'un min almubara na wanafanya hivyo ili wasipitwe na chochote katika mashindano ya mipira fahal hadha yaqdahu fi tawhidihim wa mahabbatihim lillah je jambo hili linajeruhi katika tauhidi zao na mapenzi yao kumpenda Allah hili jambo linajeruhi mambo haya aljawabu naam ndio hadha yanqusu tauhidahum hili lapunguza tauhidi yao anqasa yunqisu tauhidahum hupunguza tauhidi yao yunqis لأنهم قدموا محبة المباراة kwa sababu wao wametanguliza mapenzi ya kupenda mubara mashindano ya kimipira eh, ligi na mengineyo ala taati llahi juu ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala qaddamu mahabbata almubara wa mushahadataha wametanguliza mapenzi ya kupenda ligi za mipira na kuzishuhudia alama yuhibbuhu Allah dhidi ya yale anayoyapenda Allah na Allah anasema kwenye Qur'an surati Tauba qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum sema kama watakuwa baba zenu na watoto zenu na ndugu zenu mpaka mwisho wa aya ahabba ilaikum min Allahi wa rasuli vinapendeza zaidi hivyo kuliko Allah na mtume wake eh nyinyi ni mafasiki fatarabbasu hata yati Allahu bi amri suali هل التداوي بالرقية وغيرها من وسائل التداوي فيه نقص في الإيمان جاء كجتيب ورقية وغيرها من وسائل التداوي ننجي nyingine za matibabu isiyokuwa ruqya fihi naqsun fil iman je tendo hili linatia upungufu wa imani aljawabu التداوي بالأدوية المباحة سبب من الأسباب التي يباح آه، يباح تعاطيها التداوي بالادويه المباحه فجتيب قداوى حلال سبب من الاسباب ني ميونغون مiongoni مسباب التي ambazo يباح تعاطيها ني حلال نحلاليش يمحللشوا مع الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى سبابا نكمتغيميا نكتوكل على الله سبحانه وتعالى unakunywa dawa lakini tatawakkalu ala Allah kwamba hii dawa si lolote si chochote hii ni sababu Allah anaweza kaijalia ikawa ni sababu ya kupona kwa maradhi yangu na aweza kaijalia siyo sababu lakini mponyaji ni Allah tabarak wa taala fala yatruk fala yatruku alasbaba asiache sababu wa yaakhudhu atawakkul faqat akachukua suala la kumtegemea Allah tu ولا ياخذ الاسباب ويترك التوكل نوال اشكوا اسباب الف اكاعه تجميع الله بل يجمع بينهما بل اكساني بين يديه اشكوا اسباب نحوك او انا توكل على الله وسبب كواچا اسباب نعم نسمع هذه قاعده الاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد الاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد كوزتجميا سباب بكيك نكويت يدو ساري توحيد وترك الأسباب بالكلية قدح في التشريع نكوزياتز الأسباب كو جملة واكي ni kuitia dosari sharia narudia al itimad 'ala al-asbab qadh fi at-tauhid kuzitegemea sababu ni kuitia dosari tauhid shirk wa tarku al-asbab bil kulliyya na kuziata asbab kwa ujumla wake qadh fi at-tashri' ni kutia dosari sharia nani ameelewa maana yake ya maneno nani atoe mfano sisi tumeambiwa tule na tunywe kulu washarabu na tunajua kwamba Allah ni Razzaq Allah anaruzuku si ndio kwa hiyo amesoma huyu kwamba Allah ni Razzaq anamruzuku mdudu chungu sisimizi aliyepo kwenye jiwe kubwa ndani ya giza nene na anamfikishia riziki yake kweli si kweli kwa hiyo alipolielewa hili akasema Allah ni Razzaq yeye anakaa msikitini tu adhkar na nyiradi adhkar sala tahajjud qiyamul layl nyiradi ana mke ana watoto nyumbani ukimuuliza vipi sema Allah Razzaq Allah Razzaq Allah ataleta bismillah wanasemaje Allah ataleta amefanya sawa haja itia dosari sharia huyo eh? ha? haja itia dosari sharia kwamba uislamu unataka waislamu wazembee tu wakaekae wasijishughulishe ilhali mtume wao anawaambiaje sala sallam kulu min amali aidikum kuleni kupitia machumo ya mikono yenu fa inna nabiy Allah Daud kana la yakulu illa min amali yadihi kwani hakika nabii wa Allah Daud hakuwa akila ila kwa chumo la mikono yake. Hawa wamekaa tu. Anasema Umar ibn Khattab aliwakuta vijana wanakaa msikitini tu. Nyinyi vipi, mbona mtoki kujishughulisha? Wakasema natawakkala ala Allah. Akasema leteni fimbo. Tawakkala ala Allah imekaa hapa. Nani kawaambia mbingu inaleta mvua ya dhahabu na fedha? Kwa masubiri mvua inyeshe mwokote madhahabu mkauze nendeni mkafanye kazi huko dhahir Allah razaq ndio lakini bado alipokuwa akiumwa na uchungu mama yake Isa Maryam al-Batul alayhi salam iko jirani na, na mtende Allah ana uwezo kuambia mtende angusha tende zimfikie Maryam hapo alipo anaweza na ni mjamzito ana uchungu yuko peke yake Allah amwambia huzi ilayki bijid'i nakhla tusaqit alayki rutban janiya alafu fakuli washrabi kama fanya asbab tikisa kigogo cha mtende Maryam apige kwa miguu yake atikise zianguke zikianguka kula famshu fi manakibiha nendeni kwenye pande zake na kona zake ardhi nendeni mkafanye intishar fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah hiyo ndio uislamu unavyosema na ndio maana ikawa alyadul ulya khairu min alyadi asufla mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa chini ndio maana ikawa atakayekithirisha kuwaomba watu bila haja atafuliwa uso wake hauna nyama siku ya kiyama manake dini ya Islam ni dini ya amali watu wajishughulishe watu wafanye kazi Mtume anasema la ay yahtatib ahadukum huzmatan ala dhahrihi mmoja wenu kwenda kukusanya kuni akatengeneza kizigo cha kuni akakibeba juu ya mgongo wake akaja nacho mjini akauza mzigo wa kuni akapata pesa yake ni bora kwake kuliko kuwaomba watu wamempa au wamemnyima dini amali kwa hiyo huyu ameacha asbab tarku al-asbab bil kulliya qadhun fi at-tashri' ni kuitia dosari sharia hizo kuzitegemea sababu al ala al qadhun fi at-tauhid sema hii hii dawa hii ndio kila kitu ndio ndio mpango mzima hii dawa hii hii ukinywa tu unapona hii hii inakuponyesha hii anaponya ni Allah سبحانه وتعالى هو كي تجميع السباب موجة وموجة الاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد وترك الأسباب بالكلية قدح في التشريع ولا يأخذ الأسباب ويترك التوكل asichukue asbab أكاتكم تجميع الله bal yajma'u bainahuma bal akusanye baina ya mawili hayo asbabi achukue alafu yatawakkala ala Allah hadha tariqu ahli al-iman hii ndio njia wanaoifanya watu wa imani الجمع بين فعل الأسباب النافعة kukusanya baina ya kufanya asbabi zenye manfaa ma'a tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumtegemea Allah wal ilaju sababun mubah na ilaj matibabu ni sababu mubahun ambayo ni halali سؤال بين لنا تبينشيه كيف يكون الجمع بين محبة الوالد لأولاده ومحبته لله تعالى بين يا كيف يكون الجمع vipi kunawezekana kujumuisha baina mahabbati alwalidi liauladihi baina ya mapenzi ya mzazi kuwapenda watoto wake na mapenzi yake kumpenda Allah ajumuishe vipi hapa mzazi الجواب أنا سمع نعم إذا تعارضت محبتهم مع محبة الله yatakapokuwa yamelingana sawa yanazozana yameshikana mapenzi yao pamoja na kumpenda Allah unawapenda watoto wako unampenda Allah وقدمت محبتهم على محبة الله ukatanguliza mapenzi ya kuwapenda hao watoto wako juu ya mapenzi ya kumpenda Allah fahadha huwa alladhi fihi alwa'id jambo hili ndilo jambo ambalo ndani yake kumekuja makemeo makali faidha tarakta salata aljamaati ukiacha sala ya jamaa liajli taati auladak auladik kwa ajili ya kuwatii watoto wako au ahadi min alkhalq au kumtii yeyote katika viumbe faqad qaddamta mahabbatahum unahesabika umetanguliza mapenzi yao adhana anaadhiniwa kwenda kuswali mtoto wako kwambia baba eh tungemaliza kwanza hii kazi mimi mwenye mshachoka hapa sisi tuna mambo mengine sisi tumetoka kusaidia hapa ngoja tumalize kwanza uko kuswali sisi pia tutaswali baba tumalize bana ah haya bwana ukawasikiliza watoto wako ukawa uko nao watu wanaswali watoto wako baba situmalize kwanza ili jambo alafu wewe ukawasikiliza wale na ukawatii mfano aliopiga shekhe huo rahimahu hafidha au si watoto wako yeyote katika viumbe au tarakta aljihada fi sabilillah wa huwa mutaayyinun alayk au ukaacha kushiriki jihadi katika njia ya Allah ilhali imekuwajibikia juu yako au tarakta alhijrata min ajli at-tam'i fi alwatan au kaacha kufanya hijra kwa ajili ya tamaa zako eh, fi alwatan kutumai katika nchi uliyokuwepo kuna vitu labda unavitarajia umeahidiwa umeahidiwa nafasi umeahidiwa cheo kwenye watan kwenye nchi au fil walad ah, au kwa tamaa zako unazozitumai kwa mtoto au fil maskan au katika makazi na nyumba fahadha min taqdimi mahabbati hadhihi alashya huku kumeingia kuyatanguliza mambo haya ala mahabbati llah juu ya mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala mali zako zimekushughulisha kiasi kwamba huji huji kusoma huji kumjua Allah tabaraka wa taala mambo ya anasa marafiki masahiba magenge wafanya biashara wenzako eh, wewe unasoma darsa na huna huna, huna kazi nijua unaifanya muda huu mathalan, lakini basi tu ukawa unatanguliza mahaba yako kupenda magenge yako dhidi ya mahaba yako kupenda majalis za dhikr. Hizi ni majalis za dhikr, dhikrillah subhanahu wa ta'ala. Umeingia katika masala hayo. Walhamdulillahi rabbil alamin, sifa zote njema anastahiki Allah mola walimwengu wote. Tumekimaliza hiki kitabu na hii risala. بعض فوائد سورة الفاتحة